mudamos, Bırakamam. Zaferden vazgeçemeyim. Zafersiz olmaz. Zafersiz olmaz. ya. Kendiliğinden tatlı kuru olanlığından nasıl ayırabiliriz? Kabulü sebeple ne yaptık? Kapar oğlum. <laughs> আর মুক্তি এটা থেকে তারা মুসলমান tarafta kalacağımız yani. Şimdi böyle kontrolleriz. Böyle bir tarafta. Buraya verdiği durum. Ben hafta sonra kazanmışlarda. Yükseli şeyler imkanı var. Thank you. plakatları alırım. Plakatının fabrikalar bekliyorsunuz, kaza sırasında kadınlar olmuş. Ama bu kadın çok olan büyük elbiler olmuş. Ona sarayın görevleri farklı kütlelerinde önden giderler, farklı olan kütlelerinde. Ama onu da kurarlar. O pahalı, muayene Thank <laughs> you. Allah'ın kelimesi ama bazıları şeytana ifade ediyor. Yani şeytanın kelimesi ona ifade ediyor. Yani o şeytanın da söylüyor. Allah'ın tanrı konusunda o şeytanın kelimesi onu anlatıyor. La ta'udî şeytan, la ta'udî şeytan, la ta'udî şeytan, la ta'udî şeytan, bu yapan ailelere öyle söylüyor. Şeytana kalmadı. sonra ışık yapmak var, ileri yapmak meselesi var, paraya yapmak var, kadına bakmak var. Yani herhangi bir insanların bir bağlayıp onun evli ağına, gençliği bağına, gençliği ağına Hani gelin Allah'a ibadet edin. Allah'a itaat edin. Allah'a itaat edin. Allah'a itaat edin. Allah'a itaat edin ibadet bağlamında, Allah'a itaat bağlamında yapılan şeylerin hepsi ibadetidir. İsterse uyku olur, isterse yemek olur. Efendim, mesela sabır dinlemektir belli çocuklarda ama onun için imanlık olduğunda sabır, sabırla sabır, sabırla bereket sağlıyor. Çocuklarla sabır. Yemek kuramazsın, bir güvenlik, güvenlik. Everybody, that's how I understood it. I was telling them vardı, nerede? O da olmak konusunda hala ilerlik olacak diyor. Hala ilerlik yani anlatılıyor. Bir anlamı olmayan, gayretli, faydası olmayan. Anlamsız bir konusuna bakarsan, bu bir hayret ya hayırları veya su. Tamam, o kişi tutmakta, dediğimde bakın, tefekkür olmasa bile bahsediyor. Tefekkür olmasa bile ibadet. Demek ki çocuk ibadet, tefekkür ibadeti. Efendim bakar, neden ibadet olabiliyor? E, dua uçturan ibadet. Dua ibadet. Elini açıyorsun, havadan açıyorsun. Peki tam kazanamıyorsun, bir şey istiyorsun. O, o da ibadet. Çünkü <laughs> Allah'ın dua edilsek olduğunu biliyorsun dua edilecek merkez olduğunu, Allah'ın en büyük olduğunu biliyorsun. Duaları Allah'ın kabul edeceğini, senin işini Allah'ın göreceğini biliyorsun. O zaman e, duaları ibadet. Yani de e, ibadet kapsamı böyle bir genişliyor. Böyle bir geniş olarak görebiliriz. İnsanın hayatı boyunca, günlük hayatı ve ömrü boyunca Allah rızasını yaptığı her şey ibadettir. Yaptığı erkek ibadetse yapmaktan vazgeçti, kötülükse o da ibadettir. Bir kötülük yapması vazgeçti, o da ibadettir. Yani hayatımızdaki bütün geçmelerimiz, tercihlerinin ikinci bir ibadet oluyor. Buna ne çekilir? Fakat bütün bu ibadet anlamının içinde, bu hadis içinde önemli olan şey ortaya çıkıyor. Efendim ibadet, ibadetin en hazırlığı, en mümkün olanı nedir? Talebin ilim. İlim talebindeki, ilim, ilim öğrenmektir. Çünkü ilim öğrenmek, bütün bu saydığımız şeylerin hepsinin anladığı, anladığı, yönlendiricisidir, düzenleyicisidir, düzenleyicisidir. Yani insan ilim yolunda efektif de güzel yapar. İnsan ilim yolunda namazı da güzel kılar. İnsan ilim sahibi olursa haccı da tam güzel bir şekilde yapar. Yani ilim erbabı olan insanın yaptığı her şey güzel olur. İlim nerede olursa, nerede ilimlik üstünde iyilik yapılırsa o iş güzeldir. Verimlilik faydalı olur. Efendim, binaenaleyh e, ilim talep etsek, genel manasında efendim, e, yapalım yapabilirsiniz. Buradan sizin gibi şuradaki efendim, ömrümün faydası efendim e, burada bir geçirdiğimiz yıllar tabii ne oluyor diye sorabiliriz. Efendim e, tabii burada niyete bağlı. Yani nereden bir insan, seküler e, bir insan, dini e, e, duygusu olmayan bir insan, temelde insanla ilgisi olmayan bir insan, niyeti Allah'ın rızası olmayan bir insan. Ona geliyor, bizle beraber aynı fakültede bu kavga yapıyor. O cevabı alır mı? O da ibadet ediyor mu? Hayır. Yani ibadet yapılan için sevap olan olabilmesi yapılan için Allah rızası için yapılır. Bir tane de, burada yapılan konuşmaları Allah rızası için yapılır. Getirirsin dünyada öyle bir köşekli, yani bunu bilmeyin diyor. Mesela ben Eskiler de şimdi kitap yapıyoruz. Veya portreler de kitap yapıyoruz. Veya hanımla Muhterem kardeşlerim, ben bugün mevcut meslek hayatında, 20 sene hocamız var üniversitede, hocamızın profesörü, özel hayatındaki çok geç olarak gördüm ki, bunlar, her salonda, şey İslam'a faydalı oluyor. Her kavga, her meselede insan İslam'a faydalı olabilir. Ne yapmamız lazım? Ben müteşebatımla, mülkimle, mevkimle, makamımla, İslam'a, Müslümanlara neler kazandırabilirim? neler yapabilirim diye düşündüm kendisi. Arayıp bulabilirim yani. Bakın e, bize bu üç günlük, dört günlük eğitim kampımızda konferans yerlerden birisi söyledi. Olmayan, Müslüman olmayan çünkü sebebinin muhtelif makamlarında bulunan kişiler İslam öğrenmeye geliyorlar. Bir tek bilgiler geldi oraya. Kitaplarda da birer bilgileri almış. İslam'ın sayfasları kullandım. İslam söylemesi, ilahi söylemesi, ilanetleri kullanması. Sonra kendi dairesine gitmiş. Kendi dairesine önünde güzel bir kitap almış. Bu güzel bir kitap arasında iki tane ilişki var. Bu iki ilişki Müslümanmış. Şimdi buradaki okulda öğrendiği, İslam hakkında öğrendiği bilgilere göre o Müslümanı kenetlemiş, gözlemiş. Allah Allah, bakmış görmüş, Müslümanı hep şöyle öteki insanlardan mutfağı diyor ki, İslam uygulaması yok. Onlara demiş ki, siz de siz. Yani siz artık onun süre gelin. Bunu göstermek istiyorum. Yani adamların fakat fakat Topluca Erdoğan İsrail'in başkanı bir karar yuvasına bu insan mı atılacak? Pazar günü gideceğiz. Kim olacak, kim olacak filan. Orada oraya şey gitmişler. Orada dedi ki ben İslam'da bir kurs görmüşüm. Müslümanın milleti çocuklara soracağını böyle bir şey yapmıyor. Yok mu yani? İnsanlar böyle bir şey その時代となっているわけですけれどもただ切実まで実は実は見えなくなっているわけです何々として一年一歳で感じているジャパンとしてそのものが実際に変わっているというのを見えるわけです namaz kılanları sahabiler burada. Abdest almak isteyenler sahabiler. Ve bir ibadet çok vakit ayırıyor. Yani öyle ibadet için, ibadet için vakit ayırıyor. Ama onun için ibadet Yani 15 dakikada kılınacak namazı sen bir buçuk saat, 10 dakika oldu. İşten kaynağınca. 10 dakika size yardımcı olalım demiş. O dünyanın yardımcı yardımcı olalım. Şimdi bakın bir İngiliz yönetici Eldar yönetici Eldar Müslümanların ilan etmemiş olduğu halde. İki tane Müslüman var çalıştığı insanlar arasında. Onlar faydalı olabilecek de namaz kılmaya gelirsin, namaz kılma tarzı, namaz kılma tarzı, tarzı ediliyorsa bir İngiliz yönetici yapabiliyor. Elbette siz kendi mesleğimizde ve emelimizlik kullanımızla kendi beraberimizde çok yapabiliriz. Ama bunlar tabii e, biraz kalmıştır. Yani kendi sağlığımızda zamanla bir faydalanmakta bize kalmıştır. Bir kesin söyleyebilirim. Bir kere bizim bir mesleki çalışmamız vardır. Bu sizin güzel ilahi alım, Allah'ın alım, onun dışında bir de özel hayatımız vardır, özel hayatımız için kırsala bakmakta Müslüman olmak. Yani diyelim ki mesleki çalışmanıza faydalı olmak ilgili. Mesleki çalışmanıza sırf laboratuvarda çalışmanız bile, mikroskopla bilmem neyle efendim olması bile, ondan sonra bir saat sebebiyle. Kırsala faydalı olabilir. Ben hatırlıyorum, elinde gücü vardır. bir bilme komutan. Gözümden elbisen ve camiye gitmeyi özellikle istiyorum yapıyoruz. Neden? Yani yüksek seviyeli böyle omuzu apoletlerin, tırmalı, efendim, ülkenin camide olması ilgili kuvvet veriyor. Avama, halka kuvvet veriyor. Bak, bunlar böyle namaz kılmasına göre ben de namaz kılmışım. Fakat ben de hatırlarım. Orada öğrenmişken, üniversitede e, ağabeyler vardı. Yönetimdi. Almanya Hükümet'e doktora yapmışlardı onlar da. Onların camiye gidip, namaz kılması, hukuk çekmesi, derdik olması bize kuvveti. Ortaokuldayken, ilkokuldayken onların icma olması bize e, örnek olması bize şartı geliyor. Mesela bir kaldı ki onlar onun üzerinde daha iyi bilince şey faydası istemiyorlar. Evet, o bakımdan e, ilim talep ilginç e, en, en hayırlı ibadet bir Sevgi neden bağımlı değildir. Yani sevgi şekilde hangi şekilde olursa olsun, onun talep ettiğinde cevap var. Çünkü Peygamber Efendimiz'in talimatından biliyoruz ki Müslümanlar her türlü çalışması gerekiyor. Eğer bir ilim dalında, çok büyük bir ilim dalında, çok özel bir ilim dalında bir Müslüman çalışsa bile o vazifeyi yapmış oluyor, öteki Müslümanlarına, onlarına yükü kaldırmış oluyor. Ama hiçbir türlü çalışmasa, herhangi bir ilim dalında iş köküyle çalışmak ve oralar <laughs> öteki bütün Müslümanların hepsi üzerinde gelen bir sorumluluğu oluyor. Neden o dalı ifade ettiler? Niye o konuda çalıştılar? Çünkü bunun pozitif kaynağı sebebi de her öbür ilmi hakikaten alakalı bir ilmi de ilim terörist olmak, ilmi öğrenmeye çalışmak, ilmi fitne bitmek, ilim için gayret etmek, hem kadın ve erkek iman için farizadır. Bir farizayı eğer ikmalar bazen diğer gözüküyorsa, bazı hain, farklı isimlerdir. Bazı farzlar vardır, şahsen herkesin yapmak lazım. Mesela herkes tek tek öğle namazı kılacak. Ama bazı farzlar vardır ki onlar farza müsaade eder. Bir takım Müslümanlar yapar ve ötekilerin boynuna düşer. Mesela cenaze namazı. Müslümanlar en doğru bilirleri kim vefat etmiş Ne yapacaklar. Birisi birkaç tanesi bu cenaze işini halleder yaparsa tamam farz yerine bitirmiş olur. İşte, ama diyelim ki bir köydeki aşamada hepimiz var önünde, hiçbirimiz var ileride. Allah ne olur? o Müslümanın son vazifesi yapılmamış oldu. Kim sorumlu? Oradaki bütün herkes sorumlu. Herkesin boyunca öyle bakmalı. Yani birileri yapınca sorumluluk düşüyor. Hiçbir bilen konusunda sorumluluk herkesin olunca geliyor. Kimler de böyledir? İlimler de böyledir. Eğer bazı ilimlerde birileri sorumluluksa ötekilerin, öteki Müslümanların sorumluluğunu bir ilde çalışıp, sizi o ilde sorumluluklar kurtarırız, siz başka bir ilde çalışırsınız, beni o ilde sorumlulukta kurtarırsınız. Veya siz birer ilimde çalıştığınız gibi kurtuluruz da, ilimle kurtulup ilgilenmeyen öteki Müslümanlar verildi, onlar sorumlu olurlar. Biz deriz ki, ya Rabbi, ne yapalım? Ülkelerimizden geldiğimiz bir ilde, senin ilgili işlemler çalıştık. Evet, o zaman öteki kullarına Allah kadar niye siz şey yapmadınız? Bak bu kulların yani bir boyutu kalkmışsınız diye ikramını çalışmışsınız. O bakımdan ilim öğrenmek ve her zaman önemlidir. Efendim her dalda insan yetişirse ve onun o dalda Müslümanlara faydalı olmaya çalışırsa sevaplı iş şey yapıyor olur ve bir farz ifadeyi karşılamaz olur. Bakın mesela ne diyor ki farklı tanrılar akıl olması yapılır. E şimdi denebilir. Denebilir, şimdi yapılar. Çünkü Amerika kesin olarak teslim edemedi ama devletli ve şimdi, pratiğini tamamladı. yıllardır you de günlerde Pakistan'da Türklerle bu Türk konularına birbirimizi Bismillah, Allah'a hürmeti, yani marifetullah, yani Allah hakkında bilgi kanunu, efendim, bilgisinin geniş olur. Şimdi bakın Allah hakkında bilginin doğru olması, doğru bir geniş olması, sağlam olması ve böyle önemlidir. Koskoca bir batı aleti var. Amerika'sıyla, Avrupa devletleriyle, bir de koskoca bir Rusya var. E, dünyanın başka bir Güney Amerika'da, Afrika'da, Asya'da bazı kendi devletler var. Bazı milletvekili ezberleri ihtiyacı edilmiş. Fakat bunların hiçbirisi Tanrı inancı kısımda o yani Tanrı hakkındaki tasavvurları ilaçları olabilir. Tanrı tasavvurları, Tanrı hakkındaki kanaat yanlış. Onlar fark dedikleri de var. Mesela dolar, silah olmalar yazmış hoşuna da gidiyor. İnsan gidiyor. Öyle İnsan şey. gidiyor. Ne demek? Parayı tevekkül ediyor. Güveniyor. Beğeniyor. Yani tevekkül etmek değerli vermek demek. İnsan gidiyor. Paraya beğeniyor. Ne olur? Foto karşısında. Sen Amerika diyorsun. Bu dolar senin paran. Evet senin paran olacak. E bu dolar ülkeyi duyabilsem mi yazdım? Hani biz tabiat öykülü diyoruz. Evet ben yazdım. Anlat bakalım ben tabiat öykülü Gel bakalım. Gel bakalım al elindeki kağıdı söyledi. Bana 45 dakika müsaade. Tanrı nedir? Nasıldır? Yazdım. Ne yazdım? Ne yazdım? Hazreti İsa yapıyor. Diyorsunuz bir bayram diyecek. Öyle değil mi? Ahmet onun, Hristiyan onun. Şimdi bu değil mi? Hazreti İsa, elhamdülillah Hazreti İsa diyeceğiz. Hazreti Kudüs'te Tanrı'nın bağlı gibi, evet, buralarında efendim e, çivilenmiş, ayaklarından, alnından çivilenmiş bir ödül gösterir. Tanrı, Tanrı'na görürsün, işte. Tanrı bir şey. bunu düşünüyor. Böyle tanrı şey olur mu? Hz. İsa'dan önceki insanlar kime tapıyorlar? Hz. İsa'dan önceki insanların tanrısı değil. Hepsi, yani hepsi tasavvuf. E Hz. İsa nasıl dünyaya geldi? Seversiz işte baba Allah. E sonra baba Allah var. E, babadan oğulda sinirleri gidiyor. Yani tasavvuf, tasavvuf, o tasavvuf, Demek ki hepsi, hepsi cehennem. Hepsi anlık olur. Çünkü Allah Teala herkes demiş. Her şeyi affediyor da senin dünyanı sanmıyor affediyor. Doğru sanmıyor. Adam 70 yıla gelmiş. Ödüller yapıyor korkunç trafikte büyük başarılı eserler, makineler, imdatlar oradalar. Ama Tanrı kavramı, Tanrı hakkındaki fikir, yani buradaki ifadesiyle de yapabilir. Efendim, el ilmu billah, Allah hakkındaki bir şey çocuktu, demek ki ya o kadar da değil, meleğin yine masumdur, tatlıdır da bununki öyle de değil, bununki iğrenç, bununki korkunç, bununki yanlış çok yanlış. Ve buna devam ediyor. Ve bunu devam ettiren korkunç ve var. İlk öden seçilen tabii bütün nelerin, bilmem neleriyle bir şey gittik. Efendim, tabii ben e, dikkat ediyorum, bana diyorum, diye kazanır, ondan hani bu seferden bakmakta birbirinin yakarak, bularak, paraları alarak, insanları keserek e, kendi kitaplarına yazıyorlar, Anadolu'da intihar e, şey ediyor. Kendileri yok ki, koparlar mı? İntihar edilip tebat ediyor. Haftaya gidiyoruz, yediler ve tatlı da oluyor bizler. Kendi kitaplarında yazıyor. Kendilerinin eserleri. Bizim, bizim şeyimiz değil. Yani, bu adamlar bu mevzuya Tanrı kavramı üzerinde insanları yanlış yanlışlıkla tutuyor, doğruyu öğretmemek teslim ediyor. ve doğru inançla mücadele ediyor ve bu aradaki insanların katliamını hazırlıyor. Nasıl bekçilik yapıyor da, efendim, şeyler yani almasın diye. Savunma hakkı veriyorlar. E, insanlar, efendim, bazı çocuklar, çocuklar, kadınlar, korkunç şekilde şey yapıyor. Bu nedir? İnsanlık için büyük medeniyet için bir bağdır, efendim para nedir? Nereden kaynaklanıyorsa, hep yanlış tanrı kavramında, yanlış inançta, efendim bu çoğunluklarla insanlığa sığmayan şeylerden kaynaklanıyor. Onun için dediğim bu billah, yani Allah hakkındaki kavramı, Allah'ın bilgi, doğru olması çok önemli. Şeye sorarsan, Japon'a şey sorarsan, Ne olacak? Bundan sonra tasavvurunu imkanı görecek. Bakın bizim bir kız, akili kitaplarında bir şey yazar. Kızın aklıma sebebi var. Ondan sonra anlayacaktır. Hayalini Allah hakkında nasıl bir hayal verirse Allah ona verir. Neden? Şahitlik sözlerden verir. Çünkü Allah şeylerin başka bir benzemez. Şey İlgi olmayan, ensahi olmayan, sevgili dahi olmayan bir ayrı var. E, sevgili olmadığı için elbaz gibi yemezsin, ağzı gibi yemezsin, demir gibi yemezsin, tatlı gibi yemezsin, hava gibi yemezsin. Senin gibi, senin gibi yemezsin. Nerede? Allah kavramını yani e, gerçek şeyinde iyi bilmesi lazım bir insanın ve Allah'a bağlılığını o güzel şeyi yani düşünüyorsa halisane olması lazım. İşte bu yapılmadığı zaman, bu tepkisi Allah bilen kadar olur karşısındaki karısı veya karşısındaki çalı veya karşısındaki ağacı veya karşısındaki insanı veya efendim karşısındaki herhangi bir objeyi efendim bilmez bahsediyorlar. Tanrı diye kabul ediyorlar. Şirktir. İllallah'a var yazdığı en yüksek bilgiye biraz diye bazen ezberleyecekler. Allah onları affetsin. Allah tek sebebi bir kahretmeyin diyor. Affetsin. Evet. Veba ediyorum karşılara bana. İnsanlar çoğu maalesef yanlış inançlar olduğu için yanlış inançlarla şeyde Görüyoruz. Amerikan yolcusu kadar, Amerikan yolcusu kadar, Çin'in kadar, Avrupa'nın Avrupa'nın kadar, Kırıl'ın büyüklüğü kadar, yer kırıldan tanrı kavramı, tanrı gelmiş kadar. İlerlemek, tabii Müslümanın evlatıyla ne inanıyorlar Muhammed Resulü'nün demesi doğru, efendim, e, güzel ama bir de Müslümanın da kendi içinde Peygamber Efendimiz'in işaret etmiş olduğu yalnızca göre düşmeden Allah'a bağlılığını sağlam bir temele diye yerleştirmesi lazım, sağlam bir temeli oturdu, ona yürüyüş yapmak lazım. Çok hali bir şekilde Allah'ın varlığını bilgisini anlayıp, kavrayıp, Allah'la bağlantısını Allah'a öyle halisane ibadet etmek lazım. Şimdi arkasından devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Halil amel, yansahu adil. Böyle bir Allah hakkındaki bilgi ilgili marifetullahı yüksek olan bir insana yaptığı az bir ibadet yer sağlar, fayda verir, menfaat verir, tehlike yarar, sevap kazandırır ama ben ve kestirül amel o sahubu halkenin cahillikle yapılan çoğu faaliyetler, ibadet yapıyorum diye yapılan çok şeyler fayda vermez. Bir hikaye anlatırlar ki eski devirde iki tane genç, ikişer Kalkarım, memleketimizden bilim öğrenmeyeceğiz. Siz öyle yaptınız mesela. Siz memleketimizde yaptık. Yani biz burada bilim öğrenmeye. Ee, yani bilim öğrenmeye gelin demişler. Yola çıkmışlar, nereye aratmışlar memleketi onlar. Bilim öğrenmeye gitmişler. Yolda bir tanesi, bir dere kenarında mola vermiş çocuklar, çok ilerli sayılmış ya kalmış, beğenmiş ağaçlar var. Evimizi su atıyor. İçeride bir mağara var. Mağarada gider. Efendim, barınma cümlesi diye. Demiş ki tamam ben burayı çok beğendim. Nasıl olsa bilir öğrendikten sonra da Allah'a ibadet etmiyorum. Öğrendiğimi bilmediler. Efendim ben burada kalıyorum. Ben böyle giderim. Orada kalmış. Şuradaki sular içerek. Zahilhane bir hayat yaşayarak, mağarada yaşayarak filan hayatını ibadette geçirmeye başlamış. Böyle işte bir günleri geçti. Bir alimlerden dersler gördük. Kur'an-ı Kerim'i öğrendik, hadis-i Kerim'i öğrendik, fıkıh öğrendik, dinin inceliklerini öğrendik. Efendim, şimdi bu bir halim oldu. Efesini ziyaret etmek istedik. Geri dönerken yol üzerinde bu arkadaşını yerleştiği Mısır'a ben geçerken çok beni göreyim demiş. Yani, Bandırıl'da, nerede bilmezse, bakmış oralarda bilmezse ama yani emareleri var. O dedesi yazıyor belli. Onlar dersler hiç ses yok. Mağaranın içine girmiş. E, Makbul bir köşede bu tekaya düşüse böyle ölüyor. Yani, bir de demiş biraz, aslında da şöyle bir sandık şey var. Mağaranın içine girmiş. E, Makbul gerçek hayatı içinde böyle görüyor. Bu konusunda başka da şöyle bir sandık şey var. Bir şey sağlamış, içine şey koymuş filan. Önemli e, fark ettiğimiz bir şey. Hayrola niye böyle ayağınla yere basamıyorsun? Niye başın üstüne şey böyle bir paket bir şey taşıyorsun filan? E, çağrıştırmalı ifadesi kullanırken yanlışlıkla yani, bir fareye bastık, öldürdüm. Öldürdüğüm yüzüne yakın için çok üzüldüm. Baktım ayağıma artık ceza verdi, bir daha bir şeye bakmasın diye. Ondan sonra tekrar koyduğumda başladım. Efendim o fareyi çok üzüldüm, yüzüme o paketleri basın üstüne koydum filan. Ondan sonra bir daha bir şey. Bu olmuş veya olmamış bir şey ama yani bizim sözümüzün arkasından bunu söylememizin sebebi şu. Yani insan olur. Bir şey, bir şey yapmak istiyor. Bir şey yapmak istediği zaman kararlı her zaman işareti olmuyor. Yani e, kendi altında kalırsa, kendi altında kalırsa şöyle sapıtıyor işte. Yalanlar, şeyler e, e görülmez. Tabii ki tabii görülmez şey olması için efendim çok yorgun, hazırlıca, mantıklıca, sağlam yolu yürümesi için efendim iyi memnun olmak lazım. Arifane olduğu zaman yaptığına sevap olur, carilerle olduğu için zaman çok iş yaptığında sevap olmaz. Onun için bizim de her yerden Resulullah'ın da her bir şey yapmak lazım. Yani bir arada sadece dinin üzerinde bir olan insanların bir araya olmayan bir ortamlarla yapılan bir şey. Biz de bu bilgileri öğrenmişler, bilgileri öğrenmişler. Bir taraftan da devletin için yeterli bilim bilgileri öğrenmişler. Her insanın devleti için gerekli olan iyi bilgisi vardır, bilgi vardır. Bu kadar bilgisi gereken. Buna mecburi olan, onu bilmediği zaman bir tane bilgiyle yapamayacağı ana esasları bilmesi gerekir. Bunca hali denilir. Şey yani her insanın hali hayatında ancak o bilgileri bildiği zaman Allah'ın sevgi razı olduğu kurduğu götürebileceği genel bilgileri malumatı biliyor. Bunlar birisi küçük ısmarla ilgili gerektirir. Ondan sonraki ceza hadis bilgileri, tepki bilgileri, Tarık Kıymet Efendi vesaire. Onlar da meslek erbabının ilgili. Siz tabii bir taraftan kendi ilginizi geliştirirsiniz. Allah rızası için Müslümanlara cümle tatlıyla onlar taraf alırsınız. Bir taraftan da efendim e, iddialı hareketlerinizi doğru bir yönünüze yürütmek için efendim, gibi sanat esasları sağlam olarak söylemler, çalışmak, bir genel insanı boyunca efendim, bir farklı boyut olarak güzellik bulunur. Evet, Allah herhalde bilgiyle iktidarıyla kullanılan devletin bu konuyu belirttikten sonra bir ikinci hadis-i şerifi burada okumak istiyorum. O da Bunlardan küçük sahip radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hani buyuruyor ki Yapmalı iman, enfâlına, ennallâhu aleyhi ve sellem İmanın en faziletli. Yani şöyle ibadetin en faziletli nedir? Bununla öğretti. İmanın en faziletli hangisidir? En faziletli iman, en yüksek görevli iman hangisidir? Endaleme kendindendir. En Allah'a maate hayırma kimde. Her nerede olursan ol, senin Allah'la, Allah'ın seninle olduğunu, Allah'ın senin yanında olduğunu bilmelidir. Şimdi muhtemelen kardeşlerim tabi bu bir ayet meali birçok ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor muhtelif surelerde. Ve böyle maalesef beynematik. Siz hastalara olursanız olun ama sizin yanınızda. Tabi bu Allah'ın insanın yanında olması nasıl bir yanında olmalı? Bu tekrar e, bir şey ama bunun esrarını Allah-u Teala Yüzeyti'nin Kur'an'da aşina eder. O esrara aşina olabilir. Onun bunlar şey, e, kalpte bu da en büyük zaman ağır sanırı Yani bir insanın tam anlamda daha yakın durup şey diyebiliyor. E, e, Allah Teala Hazretleri e, başka ayet kelimelerde diyor ki Allah'ın limanına ameline bakıyor. Allah bunu yapacağını biliyor. Yaptıklarını biliyor. Habib. Senin ve alim dünya ve her şey güzeldir. Efendim, e, içini düşünen insan olduğunu biliyor. Şimdi, Halit Kerim'de bu var. Fakat insanoğlunun bu bilgiyi gereğine göre davranması yok. Yani Müslümana bu bilginin dışında ailesini düzenlemesi. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de bir hadis yazan ve geçen bir hadis söylediğinde diyor yani çok güzel bir giyinmişler veya elbiseleri çok böyle e, güzel bir sanat geldi. Yani dünya kadar soruldu, bizi bizlerimize kadar yanaştı. Herkes şaşırdı. Tanımıyorlar. Allah Allah, bu kim böyle? Bizlerinde veya bilgiler var, her her bilgiler var. E, yoldan buradan bir yerden gelmiş olsa, yollar erken çıkmalı yolmuş yani. İkiden yolmuş yani. Yolun hali aramızda belli yani böyle tertemiz, korku, kırıklı belgisi olmaz. Bu tertemiz belgisi dedi fakat uzaktan gelmiş o uzaktan gelmişlik alameti yok üzerinde. Yeter siyaseti, yeter sorun topları yok. Ama o şehirde, o şehirde herkese biliyorlar. Bu bir yerde olan bir şey Peygamber Efendimiz'in yanına kadar geldi, yiğidi yiğidine değecek kadar yakın oturdu sarılmışlar. Herkes onu da yapamıyorlar. Peygamber Efendimiz'in yüzüne bakamazlar. Peygamber Efendimiz'in yüzüne iki kişileri kapıyı açıp mescide geldiği zaman herkes Peygamber Efendimiz'e saygısından önüne bakar. Herkes yüzüne bakamamış Peygamber. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bakabilirdi. Hazreti Ömer Efendimiz bakabilirdi. Dedesine verdiler. O da onlara dedesine verdi. Dediler, saygılarından adam olacak. Sahabeden bir zat var diyor ki, Resulullah'a ikramizler, yani ona olan saygılar verir. Ona olan onun celalinden direkler. Celalinden, azaletinden, büyüklüğünden direk. Resulullah'a böyle böyle bakalım. Gönül kalmak bakalım. Böyle bir şey. Şimdi soru sormamız lazım. Gülsün Dudağ'ın soru sorulmalı zaten. Mesela derdi ki dışarıdan birisi gelse de biraz şöyle bütün erken değil ya. Ben buldum diye. Gülsün Dudağ'ın şeyler sorulmalı size bu arada mesele diye. Merak ederler diye. Gelmesin dışarıdan ama kendini soramaz. O kadar saygı. Gülsün Dudağ'dan. Şimdi bu şansı geldik. Aksini ya Resulallah, aksini aleyhisselam. İslam dedi bana dedi ya Resulallah. Bizim Efendimiz sayıyor, İslam kudur diye meşhur hadisleri kudur. İslam işte namaz kılması o başarı özelliğidir. Dedi ki sana, doğru söylüyorsun. Bir tane daha seçiyorlar. Allah Allah, benim için olan ki, hem Resulullah'a soru soruyor, hem Resulullah cevap verdikten sonra da doğru söyledim diyor. Yani Allah Allah, söyledikleri hakikaten ne kadar bir şey Ondan sonra ahir mi aynı iman? İman dedi. Onu zikredi ya Resulallah bana dedi. Dedi ki iman, Allah'a inanmaktır, meleklerine, kitaplarına, efendim, şahadetlerine, dinler vesaire, anasını şartlarını şey yaptı. Tamam. Doğru söylüyor. İnsan nedir? İnsan tek kelime olarak kelime keyifli güzel yapmak demek. İnsan güzellik demek, efendim, hasen güzel demek, hasen bütün güzellik demek, fiziksel kudreti, yani insan ilgili güzel yapmak demek, güzel bağımlılar, güzel yapmak demek. Yani güzel yapmak güzel bir şeyler yapıyor. Tabii bu metin burada güzel yapılmakta takdir ediliyor. Yani güzel toplum, güzel güzel toplumları, güzel topluluğu nasıl olduğuna yani bir ziyaret olarak sordu. Nedir İslam? الإنسان أن تعبد الله كأنه تراه فإنك تراه فإنه يراك bağlantısı insan yani kombinlerden bir kombinler şöyle olur, şudur. Elhamdülillah, Allah'a ibadet etmendikleri ve en nefes yararlı, sanki sen onu görüyor musun, farkında mısın o ibadet Çünkü Seninle bir şekil merak mı? Sen de ben kendini görmüyorsan da seninle mi merak et? Korkunu görüyor. Yani onu gördüğünü bilse sen onu göremez, göremez, göremez. Tamam. Ama onun seni gördüğünü bilse. Hani diyoruz ki Palatya'nın nefesini enfese hissettik. Yani yok orada ama enfese hissettik diyoruz. Yani bazen böyle adamın nefesleri, ensemde düşürdük. Onun için sanki herhalde böyle bakışları gözüm içine için geldi. Diyorum ki, işte bak o şey, şu Mümin nasıl olacak? Allah'ın kendisi gördüğünde herhalde ve nerede olursa olsun Allah'ın onun yanında olduğunu. Tabi dünyanın da olmak hiçbir şekilde olur. Senin bir sil, atlatın cevabı. Tamam. ne kadar seni destekliyor. Benimle beraberce. Cennet olsa yardımcı olacak sana bize. Ee, peki, ikinci yanında olmak dedim yani ben yanındayım görüyorum. Görüyorum, biliyorum. Kötü de yanına da görüyorum. yanıyla olduğumuzu söyleyeceğiz. Şarkıda böyle bir dünyaya sahip olduğu zaman bilmiyor Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın ekber olduğunu bilen bir insan, Allah'ın sevdiğini gördüğünü bilen bir insan her hareketini Teala Mescid-i Kamil'in müşerrinin hazretlerine Sadat ve Müteahhit'in hazretlerine sana aylarında Yarabbi hediyelerindeki duaları. Peygamber Efendimiz'in sebatini kutusun halleri. O Evliya Allah kendi büyük kulların manevi yardımlarına hizmet ediyor hizmet ediyor. Müslümanlar verir. Ya Rabbi ahirete geçmiş olan bütün Müslüman, Allah'ın cenab, Seyyad-ı Cezzat, Asıbah-ı Asıbah, İsmail Ahbab-ı Yaran, Evlad-ı Dünya, Yüce Zorluklarla sebat eden, sürekli Hüseyin'in sevgi çeken kardeşlerimizin Efendim, yetişlerinin ruhlarına hazır olan cemaati geçmiş, onların ruhlarına ayrılar ve hediye Onlara da var. खेती क्षेत्रता देखी समूला करना वास्तव ग्यारह किसी नियुक्त हक पाते से गाय में मान्य करना मान जो है निर्देशन अपना का सीमित वसूल करेगा सिंगारी का आगे किसी के निजी निर्मित की समय या नदी नहीं लाएगी सिंगारी आगे किसी के निजी निर्मित की सेवित कर şerlerinden, kötülüklerden, kötü durumlardan günümüzü mahrum eder. Bu da sahibi günümüzü mahrum eder. Ya Rabbi, Ümmet Muhammed çok müsaadesiz diye dünyanın en mevcut, ümmet tekisi tek olarak mahrum durumdalar. Ümmet Muhammed'e umut olarak yardım eder. Ya Rabbi, hastalarında şifalar, derslerimizde devalar insan eder. Mağdur ve mağdurun kardeşlerimizi kabul şey. ve gönlünden kalan olur. Mutlu ve mahfuz kardeşlerimizi esaretten ve hakikaten çok var. İstilaya uğramış insan sözlerini kafirlerin elinden istila ettiği cümleyi de yakın zamanda göster. Müslümanlara sözlerini istilaf eder. Müslümanlara zulmeden kafirlerin, kafirlerin, zalimlerin, kendilerinin ailelerini, evlatlarının zulmüyle devletini mallarını dünyalarını Müslümanlara tercih etmişlerinde mazlumlara yardım eden ticaret kardeşlerimiz dünyanın her yerinde kâfirler olan bir zahit ve mazlum ürünlerine dokunmaklar edilir. Sadece bizlere de şerifimizin ürünlerinde ecdadımızın yaptığımız, tarih günahı yaptığımız en güzel hatta hizmetler etmiş nasip olur. Ömrümüzde uzağına ödül geçirmeyi nasip eder manada faydalı olmamızı nasip eyle. Ya Rabbi senin dünyanın her ayetinde yaşamamızı nasip eyle. Evimizden, çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden, büyük insanları, sıkıldan kurtulup imana ermesini, hidayete ermesini, mümin olmasını, Müslüman olmasını nasip eyle. Ya Rabbi, İslam'ı dünyanın her yerine artır eyle. Dünyada ve ahirette cümlemizi ayrılara mahtar edilir. Ahirette mahtar gününde cümlemizi Peygamber Efendimiz'in vail hamdı altta hak veriyor. Hamd-ı alamını geçmeye güvenli güzel izah kıymetine dağılıyor. Habib-i Ürünü'ne konuşuyor. Rıdvan-ı Ekber'e vasılıyor. Cemali-i Mekranatıyla Subhane Rabbine Rabbil İzzeti Allah'a yasladığım Selamun Aleyküm Selim ve Hamdülillah Rabbil Aleyküm Selim ve Fatiha. Allah kabul edecek. Allah ibadeti cezayir edecek. İkincisi de rabıta hakkında bir soru. Rabıta nedir? Rabıta nedir? Rabıta yasada anlaşılmaz olduğu gözler gözlemek değil. Resimle fotoğrafla rabıta nedir? Rabıta yapılacak kesinlikle olması rabıta imkansız yoksa esnaf olarak çağrısı olabilir. Ne bir soru geldi? Bu soru cevabını vereyim. Kur'an'da diyorsunuz, müridin mürşidiyle manevi irtibatını kurması önemli. İrtibat da zaten rabıta kelimesi, ikisi aynı kelimesi. Rabıta, lanmak demek, irtibat. Rabıta, rabıta yapmak da irtibat demek. Yani mürşidiyle irtibat kuracak. Bulunduğu yerden, müridin mürşidiyle olmadığı diye bir doğruna irtibatlıydı, bağlantısıydı. Bu nasıl bir şey? Birkaç şeyle anlatabilirim size. Birkaç da anlatabilirim. Mesela radyoyu anlamlarını karıştırıyoruz. Siyasını karıştırıyoruz. Dünyasını seviyoruz. Bir yerde hemen istatını yapıyoruz. İşte oradan yayını takip edebiliyoruz. Böyle bir ayarlamaydı. Yani bu da olmasına rağmen Bayramdan da bir profesör var biliyorsunuz. Onun kitabında da vardı. Ben daha önce daha önce bir profesörün kitabında da görmüştüm. Birkaç kitap da gördüm yani bu kitabı. İnsanlar bazıları bir türlü şey ruhsal bakımdan bir şey sorumluluğu teslim ediyorlar bilim adamları. Yani arada mesele olmasına rağmen ruhsal bazı bağlantılar kurulabiliyor. Çok önemli oluyor. Birisi birine niye bakıyor? Burada çok uzak bir şey. Ya parmak kanıyor. Yani bir şeyler anlatıyor. Böyle böyle e, olaylar e, anlatıyor. Batı literatüründe de var. Buna e, ait araştırmalar yapmak. Dosyada, bilgiler, bilgiler. Telepatik, yani şeyler, uzak şeyler, tahmin edilmiş göre telepatik uzaktan duyguları birbirlerinden ben zorlanıyorum. Telepatik bağlantı sorarken iki kimseyi almışlar. Bunun bir tanesi boyutu var galiba, bir tanesi hakkı ya da fikir ya da sırasından tutan Bu iki taraf bir irtibatın bir kurulduğunu bir ediyorlar. bir. aldığı daha eğitim. Önceden bilinmeyen bir kültürler. Yani basit basit adam öteli çözmeye çalışıyorlar. Bir kültür vermişler. Yani elinde bir kültürse var da onlara yeni tane. Orayı vesaire çekmişler, vermişler. Kendine bu verdik verdiklerini her zaman bu oradaki arkadaşlar durup anlat demişler. Ben size de kalabalığını tamam getiririm. Bana bazı şimdi. Şey Diyelim ki mesela şöyle bir şey verdiler. Kocuğu böyle elleri koyarak dört akıl kaldığında aşağı yukarı 14 santim eninde işte 23-25 santim boyunda yüzdesi biraz ağırlığında şey. böyle böyle yokmaya yokmaya mezhebi takip eden alimler var. Burada da belki sesler var. Muhtemelen kadar başlamış. Arkadaşımızın üstü verdiler. Beni şu, ölü şu, ağır görü çözdüler. Bunlar ஏற்பட்ட ஒரு பராஜயத்தை 好，咱们下。咱们。